Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Dikuburkan oleh makhluk halus. Cerita iki kirimanku Pak Tarno teko kawasan Sekar Jonegoro. Mergo uripku mung dadi petani, urip mung pas-pasan, pemeneh petani ing daerahku tandus ora ana ilen banyu. Liyane dadi petani, aku uga ngimu wedhus-wedhus. supaya kanggo gantungane urip ning kabeh mung limo sing papat wedok sing siji lanang Yento anak-anak wedhus wedok kuwi rada gedhe tak dol ning pasar kanggo tuku beras lan liyane. Mula kabeh wedhus kuwi ora iso mundhak mung pancet kabeh limo sebab kanggo tuku beras lan sak pinunggalane aku mung ngandalno asil tegal kaya to singkong, minyak jagung lan sak pinunggalane. mungso paceklik gele kedadian wong kelangan wedhus mergo dicolong mergo wedhusku iki sumber penghasilan mula saben dina wedhus-wedhusku kita jogo saben bengi aku turu ning ngarepe kandang wedhus serajan to ambune pesing banyu uyuh wedhus sanjata sing tak gawa ora mung sanjata bendu arit ning yo alu sing wis ora tau dinggo karo bojoku eh. Tumapake ing wayah wengi wanci wulan purnomo. Tetepaan dina kuwi pas malem Selasa kliwon. Aku wengi kuwi njogo wedhus-wedhusku. Kira-kira jam rolas wengi, aku sakwuse turu ing lincak ngarep kandang wedhus. Tak turuk-turukne mataku raisit merem. Ndilalah teko kaduan aku krungu swara wong melaku ya tak senggoh wae kuwi tangga-tanggaku sing arep rondo wong sing teko tambah akeh, tambah akeh. Ana sing nggawa peralatan lengkap kanggo ngubur wong mati. Kaya to penduso, tempayan banyu kanggo kedusi mayit, jebor kembang, meteran, mori, seko pacul lan sak pinunggalane digawa wong-wong kang akeh banget jumlahe kuwi. kewan-kewan wengi keprungu ing kupingku ndadekne swara kuwi medhekake aku sitokku kandel uluku merinding tanganku otek sikilku regelan jantungku kaya pedhot-pedhoto Mangerteni yen wong-wong sakmono kae pi tumpi bae ngruduk aku. Wong papat gedhe dhuwur nyekeli aku. Aku ra obah eneng sing ngukur dawane awakku nganggo meteran aku bengok sak banter-banter ning ana sing bungkem lambeku nganggo tangan aku jajal obah sak obah-obahe ning ora iso obah Banjur kelambilan lan clonoku dicoploki kabeh. Aku didusi disiram nganggo banyu kembang. Aneh. Teko ngendi kembang lan banyu sing disiramke aku? Jroning batinku aku iki durung mati. Aku iki durung mati kok didusi kaya wong mati. urung sampe atiku mendek ngonku ngomong wong-wong kabeh ku nyekel cek terus bungkus aku koyoto mayit aku dibungkus nganggu mori di tali telu aku gelagapan ning ora iso apa-apa wong-wong sakmono kake nglebokke aku ing jero pendoso banjur diusung tumuju ing kuburan Sak tekane kuburan aku krungu wong-wong sing lagi padha nduduk kuburan. Suarane ngos-ngosan pisan pindho aku krungu jengkerane wong-wong kuwi ning ora ngerti artine. Thank Sawang sakwise kuburan wis bar diduduk, aku ditokno kok penduso Aku diangkat banjur dilebokno ing jero kuburan. Aku berontak nanging saurunge aku dilebokno kuburan, ana sinar lampu senter sing madangi para rombongan pelayat. Kuburan. ngerti disentri karo petugas rondo wong-wong sakmono keke ilang babas pisan aku dewean kang kebuntel mori kaya pocong ing sak kuburan wong-wong sing rondo kuwi banjur ndelok ing sak kuburan weh sapa bengi-bengi nduduk kuburan sapa kowe rungu swara bengok kaya ngono ki wong-wong sing nyekel aku sing arep nglebokke ning kuburan melayu aku banjur ucul saka ceklane wong-wong kuwi ceblok ing sak jeroning kuburan urung ngantek nggudak Pak Peronda kuwi ora mangerteni ilange wong-wong sing sakmono kae. Banjur luangane kuburan diperiksa. Ngerti yen to ana ing luangane kuburan ana pocongan arep mlayu ning aku bengok. Pak, aku duduk pocongan, Pak. Aku Tarno, Pak. Tarno. krungu suarane Pak Tarno wong sing rondo kuwi balik meneh lah kok iso kowe Pak Tarno kowe kok iso ning jero kuburan iki piye iki uculono aku sik to uculono sik aku banjur wong loro kuwi nguculi poconganku aku banjur nyeritake kedadian apa sing tak alami mergo aku wektu piudo babar pisan aku disili sarung karo Pak Perunda kuwi kula Pak nek bengi kuwi sadurunge turu mbok undu dhisik sing ati-ati yen kok dadian kaya ngene iki piye mula sok nek jaga wedhus ki sing ati-ati Pak ya krungu swara mengkono kuwi Pak Tarno mung gedeg-gedeg wae Pak Tarno, apa sampean iki ora ngerti nek panggone kandange sampean iki sisih kulone kan ana wit ringin. Kuwi ngono panggone angker Pak Tarno, akeh bongkusa bekasaan jin setan beprayangan iki padha manggon ning kono. Lah kok sampean iki gawe kandang ya kok nang kono? Mula iki tak tumbalane kandange sampean supaya wong-wong jin-jin kuwi mang sing gudho sampean iki ora bali meneh, Pak. sakwise kedadian kuwi aku banjur mangerteni yen to awak dhewe iki kudu tansah ngakehke ngibadah ngersane Gusti Allah supaya ora bisa kegodha dening bangsa jin cukup semene cerita singkat saka aku Pak Tarno ing Sekar bersama tim Cimah